eta ongi etorri atxalde argitsu bero eta goxo untarat zuen eguna betxartuko dut. Txarkuteriak minbizia sortzen duela ebatzi du edo jakinarazidu osasunaren mundu erakundeak eta bai... Ara, zoin den gaurko gaia, sare sozialetan eta edabideetan hainit zaipatzen da, aragi gorria ere, Eh, kanzeri genoa da, seguraski. Eta bai, zerrea zehazki, txarkuteriak koloneko minbizia eragiten duela agertu dute. Aragi gorriaren kasuan aldiz, kolon, pankrea eta prostata minbiziak sortzen dituela frugatzeko evidentzia mugatua atseman dute. Zientifikoen terminoak dira, ez da lotura zuzena atseman, baina bo, lotura izaiten aluke arrisku tipia da bainan arriskuri haunditzen da kontsumitutako aragiko puruak gora egiten duelarik biztanena. Odan badea ahitzekorik ikusiz industrialki eziak direna bereak zenbat Eh, antibiotikoz betetzen dituzten, nola tratatuak diren, kondizio ezin txarragoetan, aragia kontserbatzeko baliatzen den nitratoa, ere ipatzen anginuke, sodium nitratoa badurteak ere frogatu dela bizi sortzaile zela, alta beti baliatuak dira. Informazio garrantzitsua, ala ere, bain, bon, xarean estilo hariketak garatzen dira olako informazioekin, eta txiste txar eta onak garatzen dira. Batek, informazio horren edatzea komentatzen du, batzutan badut duda Egun tabroitamar informazio geno egunean entzuteak ez duen ez ere minbizia eragiten. Edo momentu hoietan lasaiago senditzen aiz, baitakit McDonaldzen txitsia ez dela egiazko txitsia. Edo wifia ere mozten algenuke adibidez, aragia jateko momentuan, hola bedelen, minbizia arriskoak orekatzen ditut. Edo arriskoa maite baduzie, rakleta gaznazati bat eta txorizoa plata baten eman eta mikro uinean berutu. Eta bai, zenta gazna, Uh, eh, droga bezain adiktiboa dela atera dute joen hastean. Eta ez dezaguna antz, barazkiekin ere kasu egin behar dela, ez du balio orain astea txitsia jaten gelditzea, tonak abarazki eta pasa, pastak gaznaz beteak jateko ondotik. Entermarxen erosi barazkiak pestizidioz beteak baldin badira eta gazna, erramezala, droga bezain adiktiboa dela diote joaren astean ateraden ikerketa batean. Nik uste dut, ez dutela gehiago deus dianen eta autobusa ere ez dut gehiago hartuko naski. Eta zer egan lanaz, lana ere landierosa da biziaren zat, eta zer egiten du osasunaren mundu erakundeak eta bizia ahiskutsua da ere ez, hilko da zegin nola inedutan hortik ateratzeko. Zerbista putz, utz, huts, hitz, hitz, hitz, hitz, eta putz. Bon, eta pixkat uh, eh, giroa legeratzeko garaia urbiltzen baita ere urtats, aipadezagun, bai, bada demora pixkat, alta egu berri urbiltzen ari zela oartu naiz, supermerkatuan txokolateak ikusituzarik bazter guzietan, eta bereziki etxe desberdinetan, kanpoko argi ederak, Ah, garaiedera, Papa Noel eta horreinak eta izarrak denetan EDF-en eh, dirustatzeko pixka bat eh, gehiago oraindik eta zer egan, eh, behaste buruntan ordu aldaketa izan delarik, dirua ekonomizatzeko iduriz, edo energia ekonomizatzeko, gara jauetan erri guzietan milaka argi gehitzen direlarik gau guzian piztuak geldituz, bref, eta urtatxez ez pausi oraindik idearik bezer egin, pauen urtatx bere berezi bat antolatzen dute Patrick Sebastian hori zanen da The Big 31 deitu duten gau aldiaren zat gaueko behatzietatik goizeko seiak arte paueko zenitean gertatuko da eta mozorroturik gin beharko da ara, abisatu nahi zintuztedan, baitakit badirela bere fanainitz Patrick Sebastianen fanainitz hitz eta putzen entzulen artean horiek erranik musika lasai, ez da Patrik Zekbaztien. Entzuren duziena orain, uste berrion justuki zuentzat xa normalen azken diskotik hartu kantua, horretara ziz beraz hor azken aste hauetan, disko berriekin bereziki egoiten girela ere, itzetaputz eta euskal irratietan. Estela, you, get you, Ez you, get itzela Egiten you, etzela, you, get you, get you, get you, berrion, ala hau da kantuaren izena uste berrion deneri, Xanormalek eh, dion bezala bere azken diskoan, Xanoren azken diskoa hemen txentuten zinutena. Itzetapu Iraitzu fia laster gurek ilan, erramezala alkoholismoa ipatuko dugu, adikzioak, eta bereziki beraz emazten eh, alkoholismoa, ikusi nahi ez den eh, hori. Eta mm, tartean ala ere hori dezagun, eh, beha haste buruntan, urte bat egin zuela Remi Frez hil zela, beraz ziben zen gune hortan, zat gune hortan, poliziaren tiro baten ondotik, eta beraz omena omenaldiak egin dira asteburu untan, hainbat omenaldi, inkestak beti aintzina eh, segitzen duelarik, eta lekukotasun bat ere eh, hainitz eh, partekatu dena interneten bere amarena. C'est un petit peu difficile, Rémi n'est toujours ni enterré ni incinéré. Il attend dans une boîte, dans un HLM de cercueil. ala bere amaren eh, hitzak beraz biztanena unkigarriak eh, direnak eta inkestak segitzen eh, du hogeita bat urteko gaztearen eriotzaren inguruan eta beraz hor hainbat um, giza eskubideen aldetik ere erakundetik ere uh, atera dute uh, txosten bat uh, pixka bat inkesta horren inguruan sarean atsemaiten ahal duziena eta begozen entzina, itzeta putzen iraitzia danik hemen baitugu. eta gaur gure gaia iraitz Sofia horrekin alkoholismoa izanen da iraitz Atxalde Bon, gai uh, beti gelditzen gira azken aldietan, eh, horretar uh, zizu uh, eh, erizena zirela, beraz, uh, psikiatrian eta inbat uh, kasu ikusten dituzula zure lanean, eta bon, interesgarria zen aipatzea alkoholismoa bai, baina bereziki emazteen uh, alkoholismoa, Zergatik eh, be, zitze hori, do desberdintze hori gizonekiko, be baita desberdintasun bat, eh, eritasun hori begira, ez dute gizonek eta emaztek ber eh, alkoholismo mota. Bai, edo uh, jango nuke, badela desberdintasun hormonal bat emaztea eta gizonen artean, eta horrek egiten du alkoholismoa bien artean desberdina dela bai. Mm. Zertan desberdina da, beraz gizon bat eta emazte bat alkoholikoa delarik? Be, simpleki deia uh, entzuten askotan, eh? gizon batek berdituela adibidez hiru ahno uh, eh, eh, edo hiru uh, alkola baso positiboa izaiteko eta emazte batek bi. Mhm. Beraz, deia hor bada desberdintasun bat, eta desberdintasun hori hormonetatik uh, uh, eldu da, eldu da ere masa muskular eta masa grasa Tik ere emazteak eh, muskulu gutxiago dugulako eta gizonek eh, gehiago. Beraz, horrek egiten du desberdintasun bat, eta beraz, gure gorputzek, emaztean gorputzek, gure tolerentzia tipiagoa dugu um, uh, eh, alkolarekiko. Horrek gana edu uh, alkolatasa fiteago igotzen dela guretzat, eta luzeago dela eliminazioa. Mm. Uste nuen pixu historio bat zela? gizon bat, man ezan, irurogei kilokoa eta emazte bat larogei kilokoak, Bai, bai, hor bai, hartzen baduzu benetan eh, pixu berdineko gizon bat eta emazten bat, hor desberdintasuna ikusten da gero bai pisuarena sartzen da. ados. Eta gero, uh, bon, hori da, goza, zientifikoak dira, garen zagun, fisikoak, uh, eh, ala ere problematika emazten alkoholismoan, uh, nor dira, edo nolako kasuak dira, edo nola bizitzen dute azkenean alkoholismo hori desberdinki uh, Be, balin bada? Desberdina dena bereziki da emazten alkoholismoa hainitz uh, eh, gutioa ipatzen dela. Uh, gaizkiago ikusia da gizartean eta emazte hainitz... Ikusi ez, dena, ez dena ikusten dela? ez dena ikusi nahi, eh? baina behintzat ez da Uh, aipatzen delarik alkoholismoa, askotan buruan da gizonaren alkoholismoa. Eta alta, emazte hitzek sufritzen dute eritasun hortaz. Zer da alkoholismoa? Azken nola noiz erraiten alda pertsona bat alkoholikoa dela? Ba, hor, bon, uh, eh, ez da baida alda, eh? baina eh, zientifiko ki eh, edo alarmista izan gabe, realista izan ez, nik jango nuke alkoholikoa dela alkola beharra duena. Egen nahi dut adibidez, eh, bakotsak bere buruari galegin behar diogu, ea kapable garen adibidez, bazkari edo afari bat egitea alkoholik gabe. Eta lortzen badugu, ea zaila den ala ez. Ola, ola, ola egitea. Edo, uh, bat egin, eta ea, kapablena izen, egoitea, alkola edaten dutenen onduan, alkola gogorik ukan gabe. Hala, holako galderak egin behar bere buruari. Gero bai, batzuek uh, zientifikoki reiten dute, uh, gizonek eh, iru, ahno, iru alkola baso edan behituztela egunean, eta giz, emazteek bi, hortik mm. at alkolikoak direla. Mm. Bo, nik ez dut txartu nahi zenbaki horietan, uh, alarmistak atxemaiten dalako, eta ez dut bat ere laguntzen edo ez edo bederen ulertzege prozesu hortan, baina uh, nire ustez da gehiago jakitea, ea kapabligaren gabe egiteko. Mm. Zenta, azkenean, eh, bauzulariko itura, hartzen zinuna, bazkari bat edo afari bat, aldi guziz, ano baso bat, edatia. Egunero, hala, egiten du, bizpairu baso, izan emaztea lagizon, uh, eh, bitxida pentsatzea, azkenean, uh, alkolikoak direla pertsona horiek, erraitea? Bai, ez dira alkolikoak, ez dut pentsatzen ez, baina beste galdera da, ea, ea kapablena izen egiteko gabe. Hori da. Zergatik egin behar nuke gabe, azkenean, eh, bon, nire bizian ez badu eraginik, bereziki, zeta, zeta alkola edanez hainitz, bon, uzkortzen da, eta pikate eh, errealitatetik urtzen da, dozakitola gamardean, mainan, mainan edate maituzu iru baso egunean, eta ez badu eraginik eh, zure izaiteko maneran, ez luke bai, izan beharik. Ez, alahemista ez, baina, bon, gehienetan, gainera, bezo alkoholismoa, biziki uh, editasun... Eh, berezia da ez bai gira oartzen, alkoholikoak bilakatzen ari girela, girela deia. Hori da, bereziki, biziki, alde berezi hori du alkoholismoak. Baina gero, eh, nahizta eh, uste izan ez duela eraginik, alkolak beti badu eragina gorputzean uh, alkolak, alena ipatu dugu prestaketan uh, gaznak, sokoletak, horako produktu guzi horiek eragina badute gorputzaren gainean, ongi zaitearen gainean, eta ez gira bere ala hoartzen. Eta hori, uh, baina hor da. Eta beraz, eh, egia da, uh, kasu dela, ez direla, produkto, uh, eh, uh, produkto lan irosak izaiten aldira, beraz, kasu egin behar da. Eta ikusi dut hor berriki, artikulu bat bada joan astetik hori interneten ibiltzen dena, gazna uh, drogak bezain edo baino adiktiboagoa litaikela. Gazna jatea, bat zuentzat, zinez, uh, behar bat bilakatzen da, bai. txokolatea ere batzuk ezin dute, uh, baskari doa fari bat bukatu txokolate bat jangabe, edo gehiago, eta Baina bo, zertan bai, txarra da. Iduritzen zauku ez dela txarra, baina gasna jateak jola ekartzen aldu. Gero gasna jate delarik gehiretan jaten da ogia o, eh, gasnarekin, jaten da, da ahno baso bat. Beraz da, gehiago uh, gasnaren oinguruan sortzuko den giro hori, azken finan kalte garria izaten aldena, berezik egiten bada, eguerdi eta ahats. Hori gorputzaren ez da on. Berdugu, uh, eh, usoki gure burua kontrolatu beraz? Berdugu, denetarik dian eta edan, baina uh, gabe jakin eh, berdugu gabe egiten ere. Mm. Simpliki, adibidez, egia da, nik uh, ulertzen dute, dut, eh, diendeak maite duela gasna jatea egunero bon, bizikuntza. Baina gero, eh, buruan atxiki behar da, kaltekarria izaiten aldela. Ez duzu gehiago apresiatzen, antzure gasna, hori pentsatzen bauzu beti. Ez, edo berdin, zaigun erodian bert, agio apresiatzen ahiaten delarik. Berdin. <laughs> Bizikite hori, ez, gero, eh, jakin behar dena produktu horiekin, uh, drogak, eh, produktu horiekin, bada prozesu bat egiten dena gure buru buinean. Mm, fisikoa dena hori da. Eta deitzen da, en fet, le mekanisme de la rekompanz, xari mekanismoa, hango nuke. Produktu bat, uh, eldu delarik, gorputzerat edo, kartzen dugu larik, ona baldi bada, gure burua ort, oroituko da hortaz. Eta hor, sartzen dira mekanismo batzu eh, martxan. Eta beraz, eh, ongi izate hori beti eskatuko du buruak. Beraz, Eh, hortelat hasiko asiko gira produktu horien eh, adibidez lehenik eh, kantitatea igotzen, gero asiko gira dena egiten produktu hori japatzeko, uh, zigartarekin ber sistema da. Edo zein kasutan entzunen dugu eranen, hau uh, nik galetu dut zigarreta, benen erretzen dut bakarrik uh, beste itian. Mhm. Eta azken finan, oartzen zira jende horrek beti badutela itzakia beste nahi dutelako horien zigarreta ege. Bon. Eh, olako gauzak sortzen dira, eta uh, eh, ezkoa bilakatzen da gorputzaren zat. Ez abat ere um, kapritxo bat. Benetan, ura edatea bezala bilakatzen da ezkoa gorputzaren zat. Mhm. Eta askotan erraiten da, eh, alkoholismoan, uh, alkoholismotik sendatzen ari diren horiek, batzutan oldatzen direla, jesut horiek iten direla, eta horrek hori sendatze prozesuan bahnean da. Bai, behar, behar ezin bestekoak dira. Ezin bestekoak dira. Eta behar ezkoak dira ere. Mm. Oartzeko justuki uh, eh, uh, eh, gorputzaren zat behar bat bilakatu dela, mena behar uh, uh, nahi nuke ezin da. Ez da kontrolatzen. Hmm. Horten mm. bukatzeko berdin ala ere alkoholismoa bai ginoen justuki gure gaia, emazteak eta alkoholismoa. ikusten ez den alkoholismo bat dela erraiten zinuen, hor emazteen kasua pixkat baztertua dela, nolaz eh, ez da ikusi nahi, azkenean? Uh... Eh? Gutio ipatzen da, lotxako jagoa da, zakit, uh, eh, geienetan gehienetan edaten dute um, arazo uh, psikologikoak dituztelako, arazo profesionalak, bikote arazoak, eta beraz, etxean edaten dute, gordezka gehienetan, gizonek uh, edaten dute giago Eh, gizartearen eraginez, jango nuke kanpoan, eh, eh, ostatuan, ez, ez dira lotxatzen hola animaleko mozkoak eta biltzen uh, kanpoan eta etxerat sartzen. Uh, Hori da gizarteak eragindako zerbait gehiago, baina mm. egiten du ere, emaztearen alkoholismoa gordetuagoa denez, lahiagoa dela. Eta adibidez, eriotz kasu, proporzionalki eriotz kasu gehiago bada emaztean emazteetan, eh, gizonetan baino. Mm -hmm. Gordetua delako eta beraz, eh, sekulako desmasiak egiten dituelako eh, mm -hmm. eh, emazte Eta, badea, ostakit, laguntzeko horik, gune bai. berezirik, bai. nola... Deia ipatu ditugun zentro horiek, eh, jango nuke, uh, uh, uh, erri uh, guzietan edo gehienetan atsemaiten diren zentro horiek, nun uh, konsultatzen aldean urririk, uh, Uh, diak imar da baionak ospitalean badela ere um, adikzio zerbitzu berezitu bat, dola horrein eh, iruzpala urte irikia dena, hortan adena, berezitua dena, horrek ere laguntzen aldu. Eta gero, eh, da terapiarena, eh, tratamenduak badira, ere, esistitzen dira. Hori lotuz, da ikonuk egan, ere, justuki emazteei begira uh, emazteak uh, egeskiago zendatzen direla gizonak baino, justuki uh, ez baitute emazteak gizartearen uh, uh, pizu hori uh, eh, gizonek dutena, uh, emazteak edaten dute etxean gordezka, beraz, egesago dute galditzea gizonek, kanpoan, kajikan, eh, badute gehiago influenzia hori, uh, edatearen influenzia hori gehiago kanpoan, eta beraz, zailagoa zaie uh, gizonei uh, gelditzea. Baina, sendatzen da, uh, zaila da, luzea da, baina sendatzen da, eta badira ere eh, terapiak, badira talde terapiak, badira eh, bada gauzainitz uh, justuki zentroietara, CMP hoietara joanez, uh, Uh, ukaiten aldena. Hemen ere, badira, egia bai. da, ikusten dugula, telebistan, la talde terapiak, mm. alkoholismo anim, uh, anonimoak, bai. eta hemen existitzen da. Bai, bai, bai, biztadena dira sareak eta sare horiek estitzen dira hemen ere bai. Ados. Eh, Gero, e, zenbaki batzu bakrik jaiteko, bai. ala ere, eh, jakin behar da, bon, frantxez zenbakiak dira, baina uh, frantxez gizartean adibidez, elduen euneko larogoita amajek edaten dute, eta horietan a ah, euneko amaj alkolikoak dira. Beraz, uh, nahi du bat amajen gain, hain da. Eta uh, horietan uh, euneko ogoita sei gizonak dira eta euneko eta sei emazteak eta berriz azkentzen baki bat, uh, eh, alkolikoen artean, euneko emeretzi hiltzen dira mm, eh, alkoliko alkolagatik gizonetan, eta euneko amairu emazteetan, mm. beraz, erakusten du, benetan, uh, emazteetan, uh, uh, eriotz uh, nuke pre... Uh, Arriskoa, edo, bai, edo goiz hiltzearen uh, arriskoak handiagoak direla emazteetan, beraz. Ados, ebe, ala horrekin agurtuko gida iraitzu fia horre. Mil esker, gurekin egonik. Eh? Mil esker, zori. Mil esker, zori. Eta horretarazten da utziet uh, eh, itzetaputzen madugula telefono zenbaki bat goiz behirekin partekatzen duguna eta horretan zuek ere ne ohar bat partekatu uh, kronika untaz adibidez edo bestelako edo galderarik ere balin maduzie ez duda notatu telefono zenbaki hau 06 zazpi zazpi sortzi bost bat sei, behatzi zero, zero sei, zazpi zazpi sortzi, bost bat sei, behatzi zero, titio betbederen iritzia laster, eta Euskararen zat eh, ezagupen bat, zer gatik, deiadar manifestaldia larun batean zen, lekukotasunak bildu ditugu Euskararen gaiaren inguruan, laster entzutenarko dituzi zieseiak laurden gutitan, mementuz bostak eta erdi Euskari jatietan, berriak zurekin Bernadetar gaina. Baionako hauzitegiko abokatek greba segituko dute ono asteuntan, Christian Tobira Justizia Ministroak laguntza juridikzionalaren dirustatzeko moldean gibelerat egindu, baina abokatak beldur dira beste bide bat hartuko duela beti beraier jasaina azteko, Astezkenian elgerretaratuko dira Baionako hausitei aitzinean. Nikola Bonemezon Bayonako ospitaleko mediku oia biurte urte presondegitarat surxiarekin kondenatua dei hauzian, judiek atxiki dute pozoinatze kasu bakar bat beste seientzat ez da hobendun izan medikuaren sustengu komiteak ez du komprenitzen deliberoa eta egin dituenak mediku bezala egin dituela diote. Asuria kooperatifa kesu Siberua egielkarguaren kontra, haragi transformatzeko kooperatifa handitu nahi eta ez dako lurutzi nahi lugorien behar baduela, hiltegiaren dako erreserba gisa atxiki nahi dituela. Kooperatifak errefusa hortan trababat ikusten du bere garapenerako. Garazi Baigorri aldeko eun bat ziren bilduak ibiakoitzean, Jean rené Txegarai, hautetxien kontseluko presidentak, herri elkargo bakararen poietuaren aurkezpenean, doniane garaziko hau zapesta eta baigorikoa alde deklaratu dira, beste initz bezala, eta iduri luke garazi Baigorri ere mu gehiengoa herri elkargo bakararen alde litaikeela. zer nahiako, itxu alamando. Ez bata ez bestia, nik itxu mandoka. Itxu mandokan Charles Wiedegain mahasti edo mina beze izenaekin. Siberuan gaiten da aihena. Aihena ruetako da edo zon liana. Koldo Zoazo kaldiz Euskalkien saia dela eta Manuel Lagamendiz solas eginen deiku. Ego Euskal Herria etzen asolarik Euskal begira. Nelburua zen gaztelania ikastea Euskal Herritik eh, gaztelara edo Andaluziara eta Ameriketara gateko. Josu Martinez kaldiz ihesaldiak diela eta atal berri batekin jiten zaiku bi anai deitzen dena. Anaiari begietara begiratu ala esan zion isma eta aldatu egingo bagina. Utsumandoka yuskali ratietan aste harte zaratzeko zazpitan, araheda astizkena ekin aratzeko lauetan. Utsumandoka zure irratiarekin komunika ezazu goizberri eta hitz eta putz emankizunetan. Zure iritzia partekatu, ikusten ari zirena kondatu, aroa edo bideen berri eman. Erantzun gailuan mezuak utziz, SMS-ez ala WhatsApp-ez. Zure kontaktuetan gehi gaitzazu. 06, zazpi zazpi sortzi, bost bat 6, bederatzi 0. Irratia elgarrekin egin ezagun. Ez duda, beraz, eh, telefono zenbaki urren notatzea, baliatzea, eh, beraz lehen espikatzen nautzien bezala, oaxak, eh, bali galderak ere egiteko adibidez, askiduzie, hor, mesu bat idaztea, edo deitzea. Zuek ikus eta momentuz, itzetaputzen gira, eta e, prentsaren itzulia egiteko tenoria. Berriarekin hasteko eta gaurko gain nagusia, txarkuteria eta minbiziaren arteko harremana. Eh, beraz osasun eh, gintzan eh, gai nagusi gaur munduan zehar, txarkuteriak minbizia sortzen duela ebatzi du osasunaren mundu erakundeak, karagi gorria ere kantzeri genoa da, segur aski, dio, eta minbiziari buruzko ikerkuntzaren nazioarteko agentziak, or, bere eginduen azterketa hortan espikatzen du, beraz, e, zerren inguruan doan, beraz, ahiskua, bestalde, Eh, Euskal Telebista Aipagai, Euskal Telebista Nafarroan, digitalean ere ikusgai baita Iruñerian, ETV Lurreko Telebista digitalean, beraz, horren bidez, iritsiko da Iruñeriko etxetarat gaurtik, hori ETVek jakinarazi duenaz, eh, hainitz urtez galdegina izan dena, eta hori Nafarroko ikuslen eta entzulen desio betez, ETVko laukateak eta Eusko Irratiko Irratiak ere digitalean zabalduko dituzte. Sare sozialetan hainitz eh, komentatua, partekatua izan dena, batzuek irriarekin, ere uh, eh, azpimagatu zadez, azkenean guta gutarrak emankizuna ikusten alko dutela. Bestalde, elkarrizketa baten aurrera pena berrian, biar uh, eh, edatuko duten elkarrizketa, eta titulu hau hobetzeko esparruak aztertu beharko ditugu bainan topaguneak bilatu behar ditugu. Imanol Landa eudeleko presidenteari eginiko elkarrizketa da hau, getxoko hauzapeza da, bimilata zazpiaz geroztik eta ireletik bi karguak ustartzen ari da, eta beraz hor, eh, hainbat eh, lekukotasun irakurtzen alditu zie, bainan bihar izaiten irakurtzen duzie, elkarrizketa osoa berria puntu eusen. Argian bestalde eh, kultura politiko berri baten erakusleioa uh, jendetza bildu zen larumatean bilbon Euskal Herriko eskubide sozialen kartak sustatutako eta ameka eragileren atxikimendoat jasotako alternatiben errian urbiletik uh, eh, segitua izan dena interneten uh, eh, xare sozialetan eta jendea ere urbildu da alternatiba erri hortarat bilborat, horren argian argazki sorta andanabat ikusten alduzi, beraz bertan hartutako argazki ed ederrak eta lotura batzu ere artikulu eta aruntz argia puntu eta argia sartzen da sare sozialetan oino gehiago hori da bigarren gaia beregunean jarraitu argia Instagramen ere Instagram zagutzen ez entzat, Twitter eta Facebook bezala martxan da baina argazkiekin argazkiak dira hemen bereziki baloratuak eta EITB eta ETB digitalean ere aipagai argian um, Nafarroa berriz ere aipagai kaseta puntu eusen, jadanik aipatu giren joan astean, Nafarroa Akitania Euskadi Euro kide izaitetik urbilago, joan astean eh, usue sek eh, aipatu zien, naizuela beraz eh, Akitania Euskadi Euro hortan sartu, eta iduriz aferak urbiltzen ari dira, ikusten da argazkitan beraz hemen kasetan, alean ruseten ondoan. Bestalde, itzordu bat astero berriz deitzen eh, dena eta kasta puntu joitarazten eh, duena etorkinekiko elkartasun keinuek segitzen eh, dute uh, elkartasuna nahi duten pertsonek, jantziak janaria edo tresneria eskaitzen aldituzte, elkarte hainitzetan eta adibidez, beraz Euskal Herria zuzenean eta poen bit elkarten kasuan uh, aste bilketa bat egiten dute, uh, azparnen duten lokalean, atxaldeko biak eterdi eta bostak eterdi a artean, eh, berazuek ere nahi bauzie, eh, elkartasun material bat eh, erakutsi. Hor duzie, lekua, eta horren txetan Bernadetek aipatzen zuen Nikola Bonemezon, hemen ere kasetan aipagai bi urteko kartzela zigorra beraz, ezagri diote gibela penarekin. Beste hauzi bat aldiz eh, aizpea brisketa eta horror martenena besteak eh, beste, hogeita ama bost militantea bertzalean hauzia eh, beraz. Azaroaren ama seian idekiko da madrilen, urte astapenean izan behar zuen hauziak, uh, urte hilaren ama bian, baina azkenean gibelatua izan zen beraz azaroaren ama seian iraganen da, meia bazkek jakiten duen, jakin arazte duen ez ezekin bukatzen dugu itzuli hau eta gaurko uh, berria Manuel Valtzek erraiten duena edo emaiten duena bestak eh, besteak beste sekuritatea auzo desberdinetan eta uh, berrikuntza bat poliziaren zat kamera bat ukanen duela bere gainean uh, oinezko polizien kamerak beraz berrikuntzen artean gure sekuritatearen zat biztan dena. Iritziaren tenorea orain zuri txitxo bezbedeak. Hau bai eldu dena benduko gertakari nagusia. Star Wars, izaren gerraren zazpigaren atalaren ateratzea mundu osoko zinegeretan. Abenduaren amaseiko eguna egutegietan atxikiduta initzek. Ez da egana aldiz hainbeste diendek atxikidutenik akitania berriko hoteskundean datak, te inkase maiten dizkizuet abenduaren txei eta mairuan. Alta hor ere, gerratipi batzuk izan dira zerrendak osatzeko. Dark Vadorek zion bezala, ez duzu alde irunaren indaha ezagutzen Skywalker, nire maizuaren manuak errespetatu behar ditut. Berba maitia eta brison jedaiek hori entzun behar izan dute azken aste horietan. Beraz bai, gerdatipi batzuk zerrendetan txartzeko. Akitania handia, Austria bezain handia, eunta laurogei eta iru autetxi izanen duen lujaldea. Ezagutzen duzue lujalde horren mungak edo kompetentziak, urertu duzuen nola autatuak izanen diren zuen autetxiak, Funtsian, eta naiz eta hauteskundeak antolatzen diren, naiz eta eskualde berri hau sortzen den hilaren lehenian, ez da diakina zein izanen den bere antolaketa, bulegoak nun izanen diren, zerbitzuak nola antolatuko diren, horrekonduak eta abar. Huri dena ez da finkatua ez zehaztua, baina bozkatu beharko da, eta ara ere zerrendetan sartzeko hautagaiaen hitz bazilen. Entzundugu gure Ipar Euskalegia egituratzeko prozesuan, estudioak eta estudioak berzilera gauzak argitu, berzilera barnekaldea diana izan entzela alta, akitania eskualdearen zat, ahangura horiek ez ditugu entzun, naiz eta gutiago landua izanen, izan den, naiz eta iparuskaligia eta barnekaldea honu gehiago itua izanen diren. Eta alta eta bitxiki, autagai horien artian badira argumentu horiek aintzinatzen dituztenak, hemengo egoeraren baina arrazurik ikusten ez dituztenak akitania Austria handiaren kasuan. Koherentzia, inkoherentzia, besterik, zegerta ere, May the force be with you, eta Bart. Ebe, ara, hemen, akitania haundiaz iritzia eta bat zuen belduraz titio bet beder milesker laster eh, deia da manifestaziorat joan engira aste buruntan zen eta eh, be, Euskararen inguruko galdea badelarik Euskararen uh, ezagupen instituzional bat ere galdetzen delarik uh, hainbat lekuko tasuna bildu ditugu eta hemen bilduma bat laster eta tartean ere Joseba Tapiaren iritzia entzulen baitugu Parada ezin ederagoa, Joseba Tapiaren ekaitza entzuteko, itzitaputzen ziste. Uztailaren emeretzia, egun belzta pozoitxua, ezagutzen zan zatorrela, ekaitza ginera sua. Beri alaxena barmen duzan, tximista gaizto Odol gorrituz gain beraz izan, uholdero bidasua. Amaika seme da, Amaika seme galduta, da, aiseme Atzera eginda galdua zagon gure herri doatxua Beragatik burua gora eman genduen pausua Egazki zarrak bomba goitikan nonaitik kainonazua Ekaitzak azkabarra bezala bazatorren balazua Amaika ama gaur esaten du aise megizagaixua izan arrenguk Espainian bizitza ainerosua Askatasuna maite degunak gerez izan odoltsua Aberatxaren merioz dator hemen gonazte osua Oinpean beti irukina jak langile du behar txua Amaika amak negarrez dio aiz Amaika dillo Burnizko gudako eginak di aurrun itxuratxua Aurrera zan nola sartzen dan arditartean otxua Pinpita pampa garbitzen zuan gure inguru osua Zerekin gogorre ginik ez, naiz izan bilotz jasua. Amaika mari gogotzen zaio, aixeme gizagaixua. Iretsi nahi nola enarak, arak, iretsi du neltsua berrogeita bostegun onela, ura bizitza pixua Irungo errizoragarria garria, mamitsua Behartxuaren laguntzalia, zuzena eta zintzua Amaika mariaztuko etzaio, aixe Falangistak reketetarrak zer gizarte indartsua Beren laguntza zeukatelako militar gaizto faltsua Alkarren gana bildu dira de bekaizkorta altsua Aurrera guazen alkarturikan anai prestu bulartsua Ama Euskadik lagunduko du aurrera seme Ama Euskadik lagunduko du aurrera seme gaixua. Ekaitza deitzen da kantu hau eta beraz Joseba Tapiaren ahotsa hemen ezautu zie bere trikia ere eta mila batzion eta oita zazpi gudako kantua hartzen ditu diskuntan agurin txorta maite bostak eta berroita zazpi gomitaren edo gomiten tenorea Itz eta putz atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal Irratietan. Erran bezala, larun batean, baionan eh, de zen itzordua, deia daren oioaren gibelean, instituzio bat, eh, beraz, eh, ipar euskal herriaren zat aldaria hemen bazen, eta biztanena, euskararen gaia, euskararen koofizialtasuna, eta intzari eta lankidearekin hor artean ibili gira, eta bako txari, beraz, iritzia galdegin diogu, euskara gaia, zergatik, euskara Euskararen zat eh, babes bat berrajezkoa den, ezinbestekoa den, eta hemen lehen erantzuna Joseba Tapiarena beraz. A, jendearen erdian naiz, eta manifestatzen ari gara ba, gure Euskararen alde eta gure ba, arazo berrien alde, eta bueno, mortara etorri gara, ez gira sobera optimistak beti, baina agarre saietu behar da. E, iduritzen zaizu aukera bat izan daitekela e, gaur egun e, Ipar Euskal Herrian bizi den e, egoera Ipar Euskal Herriaren geroentzat, geroarentzat bai hizkuntzaren aldetik, bai eta lurraldetasunaren aldetik, nola ikusten duzu? Noski, pues, eh, lurralde batean batzeak beti aukera gehiago emango dugu, baina lasai, eh, frantzesa estatua ez da oso konforme izango inoiz. Badirudi ala ere urrats batzuk ematearen alde edo agertzen dela, aprobetsatu behar da aukera? hori da, eh, aprobetsatuko dugu, eta uzten dutenari heldu eta uste ez dutenari ba, guk heldu. Mire esker beraz, eh, Joseba Tapia. Zuri. Eta badugu hemen ere herritar bat, nire ondoan, <laughs> herritar Euskal Herriko herritar bat, gusten da, eh? manifestaldi handi horietako bat dela aurrekin etortzen girena, musika eta eh, euskararen alde, lurraldetasunaren alde, beste urrats bat egiteko sedearekin. Bai, batez ere eh, bai, euskararen alde, lurraren alde, baina hala eh, muitu behar dugu eta hemen egon behar dugu bertzenaz ez dugu sekulan bitxik eginen eta eta hartan eta aurrek ere ikusi behar dute behar dela borrokatu gauzak lortzeko eta hartagan, torri gara familia osoa. E, izan daiteke biurgune historiko bat e, Euskararentzat agian, iparraldearen lurraldetasunarentzat ere, e, zerbait marka dezake e, garaionek? Bai, biztan da, biztan da, hor justu mementua da, edo orai, edo berriz ere sartzen gara betiko, betikoan, orduan ematen du, orai dela mementua agian. Atxaldeon eh, beraz eh, <laughs> txominegi, antzerkia ere honan egun. Bai, nola ez, antzerkia edo mm, nine ere, pertsona bezala, biztan dena, eta mm, ez da lehen aldia, ez da lehen deia daga, beste hainitz egin ditugu ere, eta mm, hemen izan behar gira, ba, bide honetan, bide hori segitzeko eta bururaino eramaiteko erraiten zinuen eh, ez dela lehen aldia, behar bada ez da azkena izanen, agian bai, baina eh, ez da segurra. Gauzak aintzinatzen dira emeki? Bai, emeki aintzinatzen dira eta denbora berian hamat fite uste dut. Zeren, ba, gizu hasi ginelarik du laugoi urte lehen garapen kontseiluarekin, izan ziren dagak lehenago ere, eh? baina bala lehen garapen kontseilua, geleen autetxien kontseilua gauza horien bideratzen, ni neure eleku sumean ere parte hartu nuen lehen gogoeta horietan eta lehen e, muntaketa horietan. Eta geroztik ikusten da, ala ere gaur egun e, jendeak, eh, gizarteak, oroar, baina ere gaur egun kargudunetan direnek ere gutxienez e, bateratze bat buruz eta Euskararen gaiari buruz ere hainitz bide egin dela eta ogorren buru ogoi urtez, badakizu hemen gira herri honetan aspaldi danik, ez bakarrik azkenoko jorte hauetan, eta behar da galdu ginuen, nahi bali manduzu, denboraren hilako eh, harreman hori eganez gauzak ez dira askifitea itzinatzen, baina nik uste dut ere bestalde batetik begiratuta azkenoko jokte hauetan hainitz hainitz bide egin dela, eta nik uste dut Euskararen gaiari dago kionez irabazia dela, badakit, eh, jende hainitz uh, harrotzen dutela edo <laughs> tematzen direla kontrarioa gaiteko, baina nik uste dut irabazia dela, egan nahi baita, eniz inosenta, eniz itxua ere, badakit, uh, oraino hainitz gauza badela egiteko, ez dela bat ere hemen ipagaldean oraino Euskara salbatua, baina Uste dut, herriunek sortu dituela ororenburu gizaldi baten demoraldian eh, denboraldian tresna guziak izkuntza transmititzeko. Eta hortan nik uste dut hori egina dela. Bon, horre jendeak mintzatu behar du, dena ofizialtasuna ibiziki garantzitsua dena, baina ez da ere ofizialtasunak ez ditu dena konponduko ere. Jendeak ez bali mandu nahi gure aurrek ez balimaldute ez duten nahi bia euskaraz mintzatu, ez da mintzatuko euskaraz. Baina enbeia hori pizten balima da, enbeia hori garatzen balima da, nik uste dut irabazia dela. Beraz, ala, gaineratikoa egitekoa da, baina bon, e- eginen da. Ikaseko ordezkariak ere hemen eh, ditugu, Fred Lagondekin eh, gira. Eh, Fred, beraz, eh, erritar gisa, baita ere, ba, Euskararen aldelanean ari den eh, erakunde edo eragile gisa, manifestaldi honek zuretzatze garrantzia du? garrantzia da, nahi badugu dugu iparaldean erri bakar bat, eta horrek du lagunduko bat eskara azkartzea eta e, eskara emeki emeki malerozki hiltzen ari baita, hori zetan alda bultzada bat biurgune batean da momentu enten Ipar Euskal Herria? Bai, eh, aski da ikustia lugalde kontratua, eh, ez du gauz handik eman. Estatuak eh, eskualdeak eta departamentuak ez dute esos eman. Eta ustez hor eh, momentua da beste zerbaitetara pasatzeko. Ezkia ikastolaren banderola, azparneko ikastolakoa, eta buraso bat aurrak ere erdian, Jonei erabide, gaur hemen izaiteak garrantzitsua da zuentzat? Bai, uste dut importantea dela eh, aldi dugun oro, eh, aldarrikatzea Euskara hizkuntza ofiziala nahi, dugula. Hala urteak eta urteak eh, burasoen indarrez ari girela beti korontearen kontra eta segituko dugu, baina egia da ba, behar ba ez dakit, ez, ez niz bat ere fidatzen Frantses estatua ekin, me behar ba baliteke zerbait egiteko denen artean biltzen bagira, behar ba elkargo horrek indar okango luke. Eh, zerran, ba, Euskararen egoera, hor, eh, eldu diren reformekin eh, kolegioan beldurgarria da. E, ala, behar denak bilduz, aukera hori balin badugu, behar ba pixu ere ukango ginuke ezkunde nazionalari pareiteko, e, bai, zendako ez ere kortxikar, oksitandar eta bretaindar ekin. ba, segituko dugu, e, tirainaren kontra segitzen, eta borukatzen, e, Aipatzen dituzu hortxikarrak, altsaziarrak, uste duzola egun bat izaita berregunean mobilizazio bat frantsese estatuari begira zerbaitek hartzen alduela edo frantsese estatuak urrundik ikusten hori? Seur ah, urrundik behiratzen dutela hori egin bulegoetatik, baina guretzat e, eh, motibagajia da e, indarrak hartzeko eta eta egin eh, parian e, hor izaiteko. Bai. Erritaren esku ala autetxien esku? Erritaren esku. <laughs> E, horrek lagun lezake ere, behar bada Euskararen, Euskarari ere bultzada bat emaitea, e, Ipar Euskal Herria bere osotasunan ezagutua balitz, erresago litaike hizkuntza politika eraginkorrago baten e, plantan emaitea? Bai, guk pentsatzen dugu, eta hoi e, e Eusko galtzalean pentsatzen dugu. Dani Camblon Iparaldeko EAJaren ordezkaria. E, behar litakeela, estaduakin, Parisekin, gero, ahemanetan txartu, eh, erderaz egan dut, porren statu regional da Euskara, eh? experimental bezala bederen. Zenta badakigu Euskarak entzinatzeko behar duela ofizialtasun hori, eta hori ez badugu eh, arigira polikilanea, menan ikusi zuma jende eskolegiuntan sartzen den kanpotik, behar dugu uaiten dugun baino indar gehiago. Beden behar dugu proposomena eman deneri Euskaran ikasteko, eta geho biztanda karrikan ibiltzeko. Baina, eh, bai, enoztuko eh, aukera onalitake, eh, erri elkargo ibitzen badugu, hortarik helburu bat balitake eskorari buruz. Bon, hor adibide bat, bada aktualitate egiten diena eman dezan, da kolegioan erreforma. Anita Lopepe, E e eharbeko Horrek uh, ditu ondorio biziki uh, eh, lahiak uh, eh, erakaskuntza elebidunean haurra duten familia guzien eta pentsatzen dut uh, ikusi zailtasun dugun uh, erakaskuntza horren atxikitzeko beharra komprenazteko estatuaren aintzinean, bebaginu instituzio bat ipar eskualegian, uh, konsiderazione gehiagorekin behar ba hartua izan entzela aldarrikapen hori, adibide bat besten artean, eta indar gehiago ginukela estatua behartzeko ere kundutan hartziat, hainbeste familiek hemen egiten egiten duten autoa beren aurrak eh, euskalduntzeko. Zer gehiago ekarriko du gaurkoak? Ah, eh, zer gehiago, eh, jende balin badira indar gehiago gure galdereri, hori segur da eskuararen ofizialtasunari. Eh. iriart urruti, kanboko autetxia. Oartzen gira uste dugu eh, beti eskuararen eh, alde estela gehiago baio batariatziaz, eta me ez oartzen gira gibererat joaiten algirera ari biziki ereski. eta berdela beti erne egon, eta berdela beti kasuin, behaz lire eakusteko estatuari, hor badirela jendiak nahi dutela eskuara bultzatu, uh, atxiki, uh, eh, batutela atxikimendia handia, nahi dutela horien haurek ikas dezaten eh, hirusaretan eskuara, eta horrentzat hor gira. Hala hemen, zer lekukotasun entzuten altzen, beraz larun batean bai honan, deia darren manifan horretarazten atziet, euskalirratiak.eus webgunean atxemaitan dituziela ere, e, reportai desberdinak hemen antenan entzuten dituzienak. gipuzkun bagera, Siberun bagire, tabizkaian bagara. Zaporezek beraz hemen berri zartzen du parte hartzaile desberdinekin Euskara ofiziala orain kantua eta tartan berdin maialen ere ezagutu duzue eta benekorrekin agurtuko zaituztet gaurko mankizuna bukatu da. Itz eta putzen beraz bi ordu emaiten dutziet usaiako tenurean, bostak eta seiak artean. Eta artean ere xare sozialetan atxemaiten algaituzie itz putz jotzen baduzie. Seiak euskal iratietan.